Czy to ja, czy nie ja, czy to on, czy to wy, czy te głosy, czy obrazy, czy te wytapetowane pomysłami kręte szlaki? Jestem z wami, chodźmy dalej, tutaj nikt się nie tłumaczy, czemu dźwięk najwięcej w życiu znaczy. znaczy. Moje alter ego Richard, nie myl ze mną, ja spokojny, skryty, on zaś ekshibicjonista. Ja, ugodowy i nieśmiały, on podporządkować chce abstrakcji wizji świat artysta. Nie mylić go ze mną, Grzegorzem tak Rysiakiem. Nie mam na to swoje rozdwojenie jaźni takie Grzegorz Rysiak tak Richard, alter ego mnie tak samego Jak z ludzi kuchnego, alter ego mnie samego Jak z ludzi kuchnego, alter ego mnie samego Jak z ludzi kuchnego, alter ego mnie samego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego, jak z ludzi głównego Alterego mnie samego niewiadomego samego, Jak z ludzi kulego Alterego mnie samego Jak z ludzi kulego Alter, alter, alter, alter samego Jak z przeciwnego Alter ego Nie samego Alter ego Jak z ludzi kublego Alter ego Jak z ludzi kublego Alter ego nie samego Jak z ludzi kublego Alter ego nie samego Jak z ludzi kublego Alter ego nie samego Jak z ludzi kublego Alter ego nie samego Jak z ludzi kublego Alter ego nie samego Zabarwione szkłem spojrzenia odbijają tafle jezior nieba mostu nie podgląda w edukacji mimo braku śladów ingerencji czuje na sobie wirtualne spojrzenia internetowej lornetki Google wypatrującej mnie patrosząc jej wzrokiem miętoszą niewysuszonymi palcami za pośrednictwem klawiatury komputera oceniają, szufladkują lub próbują to robić wyciągają czasem błędne wnioski gdy nie rozumieją, że to ta muzyka, ta to muzyka muzyka to teatr Że gram tylko różne role, by osiągnąć pożądany efekt Sprowokować i zmusić do myślenia i zadania dwóch pytań Złego i dobrego Złego, co to jest? Oraz dobrego, co w tym widzisz? Następnym razem przyjrzyj się dłużej nie wiem. Uważam, że człowiek powinien dążyć tam, gdzie ten powinien dążyć. Są chyba każdy wie, dąży, nie? No nie wiem. Ja wiem, że nie dążę. Siedzę w miejscu, jest mi wygodnie. Kawałek ciasta, kubek z herbatą, telewizor, kablówka nieopłacona. Alterego mnie samego, jak z ludzi kudlego Alterego mnie samego, jak z ludzi kudlego Alterego mnie samego, jak z ludzi kudlego Alterego mnie samego, jak z ludzi kudlego Alterego mnie samego, jak z ludzi kudlego Alterego mnie samego, jak z ludzi kudlego Alterego mnie samego, jak z ludzi kudlego Alterego mnie samego Alterego mnie samego mnie samego, mnie samego Mnie samego Mnie samego Samego Samego Samego Mnie samego Samego nie samego, nie samego, samego, nie samego, samego, nie samego, samego, samego, samego, alter ego, alter ego, samego, nie samego, nie samego, samego, nie samego, nie samego, samego, samego, nie samego, nie samego, samego. Nie samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego, nie samego, samego, samego.